Eu fumo há, sei lá, cinco anos é, e não sabia bolar. Aprendi a bolar esse ano. Bolado, brisado, naquilo baseado. De repente, mente encostou ela do meu lado. Blunt de maçã, essência de menta. Dá uns dois e. <sniffs> Dá uns dois e senta, tenta, tenta. Dá uns dois e senta, tenta, tenta dá os dois e senta, tenta, tenta, dá os dois e senta. Ela tomou bala. E não parar de tomar água, eu no toque, o som batendo, ela no carro embrasada. Fechei os quatro vidros, neblinei de fumaça, eu vou louco de maconha, ela vai louca de bala. Tá ligado? Eu vou dar uma acelerada. Rumo pra minha casa. E quando chegar lá, ela vai pedir água, gelada, tá fudida vai sentar no pau até sair da brisa. Vai sentar no pau até sair da brisa. Vai sentar no pau até sair da brisa. A brisa dela bateu e ela tá pronta pra sentar. Então curte a sua brisa vai mandar, que o Gustavo vai mandar. catuca catuca a da menina. catuca catuca a da menina. catuca catuca a da menina. Quer que é fácil demais, na pica você desce. Na pica você desce, na pica você desce. Na pica você, pica você, pica você desce. Teta, teta, dá os dois e seta. Teta senta, dá os dois e sete. Ela tomou bala e não parar de tomar água. Eu no toque, o som batendo, ela no carro embrasada. Fechei os quatro vidros, neblinei de fumaça. Eu vou louco de maconha, ela vai louca de bala. Tá ligado? Eu vou dar uma acelerada. Rumo pra minha casa. E quando chegar lá, ela vai pedir água gelada fudida. Vai sentar no pau até sair da brisa. Vai sentar no pau até sair da brisa. Vai sentar no pau até sair da brisa. A brisa dela bateu e ela tá pronta pra sentar. Então curte a sua e o Gustavo vai mandar Catucar, catucar, a da menina Catucar, catucar, a da menina Catucar, catucar, a chota da menina Quer que é fácil demais Na pica você desce, na pica você desce Na pica você desce, na pica você, pica você, pica você desce